Ah. <laughs> Que la que no pare, que la pista que no pare. Tengo la bocina porque aquí yo estoy sonando. Te mando una carta para Jesús en el barrio. Para aquella chica que nunca me hizo caso. Quiero que la muevas como perro con su hueso. Ahora esos besos los mando para el cesto. Porque la puse mi tiempo para hacerlo en esto Ahora esos besos los mando para el cesto. Porque la puse mi tiempo para hacerlo en esto Dicen que no puedo, otros que sí puedo. Yo solo mando saludos para todo el guero. Dicen que no puedo, Saludos los dos para tu que están perreando con este dembow. Palos que apoyan, abrazo y amor. Shoutouts para Jaime que siempre estén, no. Siempre pendiente de cualquier canción. Una que otra me tiene pasión. Y yo solo rimo en cada oración. Causo sonrisas a donde yo voy. Con mis amigos yo aquí me quedo. Ahora perrea, no reclamo. Si lo tu varón. Espérate, manito, espérate, manito, que esto no te salen todas a mover culito. Espérate, manito, espérate, manito, que esto no te salen todas a mover culito. Bla, bla, bla, como gente costumbre. Sí, sí, sí, no importa si ya es lunes. Como siempre, yo saco la lumbre. Para perrear, dale que no te importe. Póngase a perrear, póngase a perrear. Este tema nuevo y lo vamos a celebrar. Póngase a perrear, póngase a perrear. Este tema nuevo y lo vamos a celebrar. Las manos arriba, las manos arriba. Y una vuelta sexy mostrando su cinturita. Las manos arriba su cinturita. Ese tema se hizo pa' bailar así, mostrando el culito como una gran G. Desde Ciudad Valles hasta París, terrelo hasta abajo como me gusta a mí. Fúmate ese porro, fúmate ese porro, que esta noche solo te pueda que un morro. Fúmate ese porro, fúmate ese porro, que esta noche solo te pueda que un morro. Tú estás enferma, que te analicen, cura el perreo de las raíces. Pongo curita tus cicatrices, hoy no se pelea, aquí se desviste Ya son las 12 y esto que no frene, que traigan la para largo, perra, como quieres. Explotas en grande este gran ambiente. Haciéndola bailar, haciéndola bailar. A mi poca gente con mis ganas de rifar. Haciéndola bailar, haciéndola bailar. A mi poca gente con mis ganas de rifar. Vente para acá, ah, vente para acá, ah. Yo soy diferente, yo sí te voy a cuidar. Vente para acá, ah, vente para acá, Yo soy diferente, yo sí te voy a cuidar. Una mano arriba de los que que tengo todos en la pista que bailando. Me tienen en vida, pero me están escuchando. Gimo que al ritmo que yo estoy cantando. Bailando, bailando, bailando, bailando. Cantando.